вострая брама беларуская ідэя ў літаратуры палітыцы і жыцці як свет стаіць на трох чарапахах як рым на сямі ўзгорках так менск стаіць на сваіх вёсках вёсак не сем а семнадцать ці можа быць двадцать семь але сутнасць ад гэтага не змяняецца з даўніх часоў у менску змагаюцца між сабою два пачаткі вясковы і гарадскі калі тое змаганне пачалося напэўна ніхто ўжо не скажа бо звычайна адбываецца наадварот вёска паступова вырастае ў горад і справа тут не ў тым што змяняецца аблічча што дамы вышэйшыя і каменныя што жыхароў болей нашмат важнейшыя змены ў светапоглядзе насельнікаў. Вось жа ў Мску, які выраз да памераў мегаполісу, пануе гэты самы вясковы светапогляд. Ад таго і сам горад пачуваецца не цэлым горадам, а населеным пунктам, складзеным, злучаным, злепленым у адно з мноства вёсак. Ці гэтак было заўсёды апісваючы Менск сярэдзіны 19 стагоддзя Уладзіслаў сыракомля ўвесь час параўноўвае яго з вільняй. Заўважым, што на адзін дом прыпадае 16 жыхароў, у той час як у вільні 34 жыхары але разам з тым у Мску няма такіх вялікіх дамоў, як у вільні. Важнейшая вуліца места Кдааўская, на якой раней было некалькі касцёлаў і цэркваў, а цяпер мала хто можа паказаць, дзе яны стаялі вуліца саборная і яе працяг феліцыянская ўжо найбольш забудаваныя адна і двухпавярховымі драўлянымі дамамі і дамкамі што ўціснуліся ў асяродак сваіх арыстакратычных братоў як тыя вяскоўцы што трапіўшы на відовішча праціскваюцца як могуць бліжэй да сцэны не зважаючы на грамаду вяльможных паноў. Thank you. Хоць у пару сыракомлі паўтараста гадоў таму і былі прыкметныя рысы будучыя менская метамарфозы, але выглядалі яны як атавізмы, ад якіх горад непазбежна пазбавіцца. Паўстануць вялікія гмахі, а драўляныя хаты знікнуць, а галоўнае з'явіцца памяць пра тое, што дзе і калі было. З'явіцца зусім іншае разуменне часу, з'явіцца гарадская гісторыя але адбылося по-іншаму менск разрастаўся ў вялікі горад з кожным пакаленнем руйнуючы тое што было створана папярэднікамі зноў ізноў малады вынішчаў цэлыя вуліцы і кварталы свае памяці свае гарадской гісторыі калі зруйнаваная варшава пасля вайны наноў адбудоўвала сваю старуфку у менску ўсё старое пайшло пад знос які цягнецца да нашых дзён Менск адбудоўваць свой стары горад не стаў. Гэта святапогляд вяскоўца падказваў, што хата або дом не маюць каштоўнасці толькі таму, што яны старыя. Наадварот, захоўваць або паднаўляць старотце было б непрактычна. Яго трэба перарабіць або знесці. Вёска не ведае рэстаўрацыі і зноснай старэйшая менская вуліцы нямігі ў 60-е гады быў зусім прагрэсіўным у вачох гараджанаў першага пакалення знос вуліцы замкавай пазалетась таксама. Мабыць, галоўнай прычынай менскай метамарфозы сталася ператварэнне губернскага цэнтру ў сталіцу краіны, якой ён стаў разам з заснаваннем БССР. Вось калі вясковы пачатак перамог. Менск прыпадобіўся да таго навабранца, якому раптам пачапілі генеральскія пагоны. Калі ты сталіца, ці варта табе задумляцца пра тое, наколькі ты горад. У адрозненне ад гораду вёска не мае гісторыі, а толькі традыцыю. Яе культура, этнаграфія. Вясковы паэт, складальнік песень, казак і прымавак, народ, а не Янка Купала ці Уладзімир Караткевіч. Вёска не персаналізуецца так, як горад. Можна сказаць, адна баба, адзін мужык і ўжо ясна пра каго гаворка. Вёска не ўнікальная, яна тыповая горад жа пачуваецца адзіным у свеце, асабліва калі ён сталіца. Вёска аб'ект, горад суб'ект, прынамсі мусіць такім быць. Вёска асяроддзе, а горад чалавек у гэтым асяроддзі. Вось чаму тое, што добра для вёскі для горада часцяком блага. Бо металогія гораду складаецца з фактаў гісторыі і канкрэтных персанажаў менскія вёскі забралі ў сталіцы яе гісторыю і яе герояў тады калі вясковы пачатак перамог. Горад рос, разбухаў, напаўняўся потокамі насельніцтва і паступова сам станавіўся вобразам гэтага памкнення вяскоўцаў у сталіцу. Часта за такі пераезд яны плацілі сваёй мовай, мяняючы яе на нібыта гарадскую менскую, а той памяццю пра сваіх пакінутых недзе ў вёсцы бацькоў. Гэтую здраду без пакаяння і цяпер можна разгледзець у вачох менскага вулічнага натоўпу. Зроблены сталіцай Менск перанес сваю вясковасць і вечную маладосць на ўсю краіну. Пад сталічную моду пачалі перарабляць і іншыя цэнтры уплыў распаўсюдзіўся на ўсё грамадскае жыццё беларусі і калі абвешчанне незалежнасці ў 1991 годзе было перамогай гораду гэта значыць гісторыі культуры і асобаў на Дык абранне першага прэзідэнта стала рэваншам традыцыі этнаграфіі і тыповасці. Вось чаму так пабляклі сёння ўчорашнія імёны дзяржаўных мужоў, акадэмікаў ды народных пісьменнікаў. Вось чаму ўлада не лічыцца з іхнымі заслугамі і не бярэ пад увагу іхнае меркаванне. Абранне першага прэзідэнта стала рэваншам вёскі над горадам суб'ектам. Уся краіна пагрузілася ў бясшчасце з дажынкамі і стала аб'ектам дзейнасці аднаго чалавека. Войта старасты ці дырэктара саўгаса сутнасна тое самае, таго, хто мае ўсю паўнату ўлады ў вёсцы. Натуральна, ўсё сказанае будзе адно дапушчэннем, калі словы не падмацаваць фактамі ды назіраннем з натуры у падарожжа па вёсках з якіх складаецца цяперашняя беларуская сталіца выправіўся зміцер бартосік тое што менск вялікая вёска я чуў не аднойчы але на свае вочы ўбачыў толькі самалётнага ілюмінатара Сверху на белорусскую столицу открывается дивная картина. Не разгледзеш тых паштовачных сюжэтаў з плошчай перамогі ды праспектам скарыны, але пабачыш нашмат цікавейшае тое чаго з зямлі не заўважаецца паміж жылымі масівамі паабапал шырокіх трасаў уздоўж чыгунак і рэк па ўсёй сталічнай прасторы раскінуліся вёскі Нават цяжка вызначыць, дзе сканчаецца тая вёска і пачынаецца ўласна Менск. Ніякавата стаяць на вясковай вуліцы і не чуць характэрных вясковых гукаў ні мычання кароў, ні крыкаў пеўня, хіба што сабака забрэша. Адчуваеш сябе альбо глухім, альбо акупантам, ад якога пахаваліся вяскоўцы, альбо незнаёмцам, які без справы зайшоў у чужую хату. Менавіта так я адчуў сябе, калі ўвайшоў у сухарова, вялізную вёску, палову якой ужо з'еў горад Менск шматпавярховікі абышлі могілкі на пагорку і спыніліся перад старымі хатамі. Малады сухравец мікола, які вяртаўся з гарадской крамы, аказаўся вельмі гаваркім. Зараз вёска жыве як вёска, тут трымаюць жыўнасць свінні быдла. Не, не трымаюцца, потому што карміць то нема чым. горад акружыў нас. Э, Хаця трава тут ёсць, дзе накасіць сёную наш уже загажана, говорится этим выхлопнымі газамі сад там вот колхозный за горкой был, там сделали парк. Э, корову тут держали, так эту траву не стали, если ну, собаки там все загадили. Вот так и живем тут. Э, вроде бы город, а их было деревня, так нас даже и никто в райсполкоме или в поликлинике вроде это деревня осталось. <laughs> Вот таким образом. Вам не принесло никаких выгодов, то, что стали горожане тут? Принесло нам большие выгоды. Раньше платили копейки за землю, а сейчас платим тысячи. Про былые лихие часины Микола узгадывая с гумором. Рассказывал батька, когда еще колхоза не было, робили такие коммуны были. Ну, собрали все у коммуны, значит, живелу там, и решили, постановили, как будем жить в этой коммуне. Ну, стали куплять одежду себе без общих грошей. Разом э, ежу там варили, Когда порезали весь скот, растратили все гроши, кому на это разбеглось? Вот такая веселая история была в 30-е годы. Пролетаючы па шырокіх і простых менскіх праспектах, мы не заўважаем і нават не здагадваемся пра прыродны ляншафт тых мясцінаў, што мільгаюць за вокнамі. Але варта толькі збочыць з вуліцы чыгуначнай у вёску Пятроўшчына, каб зразумець, колькі сіл і сродкаў пакладзена горадам на выраўніванне ўсяго, што замінае праехаць. Якая сотня метраў у бок і вы быццам не ў Мску, адкуль такія горы ўпадзены, якая пастаральная маляўнічасць у краявідзе, складзеным з дамка на гары, азярка ў нізіне, звілістай дарогі, што губляецца за новым пад'ёмам, а за ім таполевыя прысады, сляды шляхецкай сядзібы. Калі б яшчэ не тралейбусны бразгад з вуліцы сямашкі і невясковая цішыня падворкаў, дык і не поверыш адразу, што сёлета ў двух кроках пачнецца будаўніцтва станцыі метро пятроўшчына пятроўшчына разрэзаная на тры часткі адна за чыгуначнай вуліцай другая за праспектам дзяржынскага а трэцяя паміж імі адзін толькі дом але ў аблозе двух ажыўленых трасаў ён выглядае няскоранай крэпасцю антыподам вясковай хаце свеціцца неонамі яркая аўтазапраўка што размясцілася насупраць я пагрукаўся ў дом Гаспадар супакоіў сабаку і прыемна здзівіўся маёй мове. Па-беларускі все равно мы разбаўляем на красянцы. Ну, так просім туда ў хату. Всяго чакаў, але толькі не такога развіцця сюжэту. Напэўна, здзічэў я ў далёкім менску, калі як нейкае дзіва ўспрымаю запрашэнне за стол. За сталом вялікая беседа. У гаспадароў госці з іншага раёну, а такое адчуванне, што з іншага гораду, бо і віно і закуска і абстаноўка ў хаце абсалютна вясковая. Святло запраўкі, што б'е ў вокны, па гэты бок выглядае як зянне нейкага НЛА. Віно будзе піць, піць, а потом будзеце аддаць і сабой. Дзесь, чесна говоря, ну, нас тут з места ніхто не строне, только чацвёртая власть. Чым болей я адаграваўся вясковым віном у гэтых мілых людзей, тым больш адчуваў сябе стомленым падарожнікам у якім старадаўнім заезджым двары персонажам заповесці яна баршчэўскага мы живем как... какой вёсцы даже еще хуже, чем у Вёцы, бо, бо нема никаких условий, и не предвидится, чтобы как-нибудь улучшить свою жизнь. Хозяйство я не могу держать, потому что газ я не могу провести себе, водопровод я не могу себе провести, потому что нас носит с 80-го года. А вы бы хотели поменять эту хату на некую квартиру? На квартиру? Честно говоря, я бы даже, лучше я бы с удовольствием поменял больше на какой-нибудь благоустроенный дом. Потому что я привык на земле жить, Лучше расскажу другую историю, ага. которую много, наверное, нальем венца под это дело. Сам-то я точно не помню. Со стороны пошло, что называется Петровщина, что называется Рыловщина. То есть, что в те времена, видимо, когда была Северная война, Минск имел в то времена Магдебургское право. А Петровщина уже была населена, потому что тут была очень хорошая река. Но так случилось, ехал царь Петр, в каком году не скажу, Ну, сам там не был, не знаю. И вот жители нашей ну, деревни на этом месте вышли Петра царя встречать. Чарку, шкварку. Ну, царь проехал так. -то. А ты же хорошо той деревню вышли, только Захар поглядает, там только рылы повысовывают. Ну, ну царь сказал, вот та первая деревня, где чарка и шкварка А будем моим именем назвать. Петровшина. А там, где, блин, рыло вынесли, рыло уж и на ебуде. Так оно было до времен недавних. Отсмеявшись, господыня узгадала, якая ранее была у Петровщине речка. И еще было время, что речку ходили по улице. Граблями вычищали речку. Ой, какая речка прекрасная была. Ну. Размову подтримал гость хаты, старый з іншага конца Петровщины – Миколай Васильевич. Шума это речка наша. Речка была чистая, крыничная. Водопровода у нас никаких не было. По весне речка эта наша разливалась. С берегов выходила на метров 50. И вода шла, чему шума называлась. Потому что там такое течение быстрое было и большой шум. День сегодняшний у Миколая Васильевича ассоциируется с немецким нашествием. Когда Юго-Запад построился, и тут же к нам опять немцы. И эти немцы уже ну мой огород пробурили. Общеобразовательный. И как он там международный. А у нас у Петровщины его называют немецкая казарма. И там немцы. Ну чым яны там занимаются, я не захожу да іх. Таму што туда ідці, там міліцыя і долары надо а долара у мяне нету на развітанне гаспадар гэтага гасціннага двара сказаў наступнае я хочу твердиться я прекрасно знаю что этот кусок земли намного дороже стоит чем двухкомнатной квартиры ці что там мне полагается потому что я на этом куске земли если это будзе мой кусок я могу такі фальварах отстроить але ж не дают ну я вишу про небами землей на гэтым вся справа заключается пакуль зміцер бартосік гаворыць з вяскоўцамі менчукамі я гартаю стары польскі геаграфічны слоўнік што выдаваўся таўшчэзнымі тамамі напрыканцы 19 стагоддзя і першае што спыняе увагу тагачасныя варшаўскія выдаўцы не перакручвалі назвы менскіх вёсак на польскі лад а здзіўляе гэта таму што такі факт цалкам супярэчыць стэрэатыпу быццам гэта ў спадчыну ад падступных палянізатараў дасталіся нам сённяшнія назвы многіх беларускіх гарадоў і вёсак у выніку берасце называюць брэстам горадню гродным а менск мінскам дык вось гартанне геаграфічнага слоўніка пераконвае што гэта не зусім так скажем менская вёска якую сучасны энцыклапедычны даведнік пра сталіцу на расійскай мове падае як вількавшчына это значыць у польскай інтэрпрэтацыі у польскім геаграфічным слоўніку называецца волкаўшчынай дык можа і самім апалячаным словам мінск мы абавязаныя зусім не палякам а нейкім іншым гульцам у палітыку з тапанімікай стары польскі геаграфічны слоўнік ляпідарна фіксуе знаёмыя менскія назвы часам як з той волкаўшчынай іх удакладняючы скажам за сценак будзілава у гміне сенніца тры вярсты ад менску трэба насамрэч называць будзілавічамі а вось весненка Ці не той гэта раён на праспекце Машэрава, які менчукі называюць каменнымі джунглямі. У слоўніку гэта фальварак. Пяць вёрстаў ад Менску, збудаваны ў прыгожым месцы над шырокім ставом, глеба гліністая, ўраджайная, лугі, адборныя лясы сасновыя. Спадчынная маёмасць вярыгаў дарэўскіх. Недалёка ад фальварку ў лесе ёсць сляды старажытнага замку, і тое месца называецца замчышчам а ў самым фальварку на дзядзінцы знаходзяць часта манеты з часоў жыгемонта августа а вось зялёны луг іх цяпер шмат і тады было тры адна з іх і не вёска нават а прыдарожная карчма на шляху да тышкевіцкага гарадка сем вёрст ад менску кальварыя стары прыгожы могільнік пад губернскім менскам піша аўтар артыкулу александр ельскі Цяпер гэта амаль што цэнтр гораду. Тут спачывае мноства асобаў заслужаных для мясцовасці і краю увогуле. Але іх імёны мала каму сёння нешта гавораць, дадаю я ад сябе. Побач з кальварыяй вёска цівалі. Пра яе назву не так даўна пісала наша ніва. Тивалі. Такую ж назву мае каскад вадаспада ў вышынёю 160 метраў на рацэ Аньён, прытоку Цібра ў цэнтральнай Італіі. Менавіта там імператор Андрыян і патрыцый мецэнат, чыё імя стала назыўным, мелі свае вілы. Там быў разбіты парк з каскаднаю сістэмай фантанаў. Вось адкуль цівалі ад вадаспадаў гэткую ж назву меў і маёнтачак пад менскам побач з кальварыяй рамантычныя прыхільнасці ўладальніка і пэўна прыродныя асаблівасці паўплывалі на выбар назвы валі апетыя сучаснымі менскімі бардамі. У лявона-вольскага ёсць верш. Я жыў ля вёскі цівалі. Ці мелі вы калісь мажлівасць вось так правесці ўсё дзяцінства паблізу вёскі цівалі. Ці валя там са мной гуляла ў пясочны замак ці не валя, ці не, бадай што віялета на жаль забыўся я на гэта на жаль я шмат на што забыўся напрыклад на сваё дзяцінства на школу на садок дзіцячы на парты дзённікі задачы на зорку на чырвоны гальштук на ўсё забыўся я амаль што на ўсё адно што толькі помню я жыў ля вёскі ці валі ці то над прорваю ці ў жыце я жыў нікому не кажыце. Thank you. А вось крупцы, дзе Александр Лукашенко пасяліў сваю маці ў адмыслова збудаваным для яе доме. Гэта на праспекце Машэрава побач з новым футбольным манежам. Вёска крупцы слынная тым, што там з'явіўся людзям цудадзейны абраз і цяпер будуецца храм. А яшчэ побач вёска дразды дразды вядомыя дыпламатычным скандалам і тым што там жыве прэзідэнт у выніку чаго дразды патрапілі ў песню Віктара шалкевича пра таварыша сапегу Планіцам прыблізіцца длиннюшая надор рука і грозна мярэшка ў спальні з радзіночы злавешша пасля і грозна мярэшчыка ў спальні з радзі грохочет зловещая день мощняка, Хохочет, ругается матом, грозится навешать чистый. Я счастный товарищ Сапега заплакал и тихо поехал в просты. Несчастный товарищ Сапега заплакал и тихо поехал в Дрозды. між іншым рэзідэнцыя прэзідэнта ў драздах пабудаваная на месцы былога канцлягеру і калі з драздоў высялялі замежных дыпламатаў прафесор мальдзіс звяртаўся да урала латыпава з прапановай вынесці адтуль усе рэзідэнцыі і зрабіць мемарыял ахвярам нацызму маўляў тады не трэба было б тлумачыць замежным паслам чаму іх адтуль выгналі аднак голас слыннага вучонага не быў пачуты лукашенко ў драздах застаўся а паслам патлумачылі іхнае выгнанне прарывам каналізацыі. Вясковая фантазія і тут аддала перавагу рэчам канкрэтным і практычным, а не гарадской гісторыі і металёгіі. Настальгія ў Мску павільні з'ява вядомая. Яна ў тым ліку і ад таго, што ў старой сталіцы ёсць стары горад, вялізны і амаль нязменны з мінулых стагоддзяў. Дух там захоўваецца. Вузкія вулкі ды да утульныя кавярні, як кажуць менскія аматары вільні пра тое, што іх туды вабіць. А вось ностальгія ў вільні па-менску яшчэ бадай нідзе толкам не апісаная і не разгледжаная пачым у менску можна тужыць апроч сваякоў сяброўці ўласнага дзяцінства пачым гарадскім амаль беспамылкова гэта будзе ностальгія па вёсцы па фармальных вясковых прыкметах што сабраныя ў адным месцы пад адной назвай пра гэта наступны сюжэт які падрыхтавала татяна сапач усе дакументы іхныя сям'і у тым ліку і гейная метрыка згарэлі ў час бамбёжкі калі надышла пара паўналецця і трэба было браць пашпарт, маці сказала ёй: « Год памятаю і памятаю, што ты нарадзілася на вялікае праваслаўнае свята, А ці то на раство, а можа, на вадохрышча. Так што свае 76 гадоў Вера Васильевна Хамянюк адзначыла сёлета тыдзень таму, у прыблізна дакладную дату свайго нараджэння адзначыла тым, што наведала службу ў віленскай свята-духавай царкве, шчыра памалілася і прынесла да хаты асвечанай вадзіцы на ўвесь год на ўсялякую патрэбу. А гасцей не дачакалася, бо родныя людзі, хто далёка, хто заняты, а сабру няма. Будзе ж трэба каму тлумачыць, што ў сабры паэту мала хто надаецца. Хіба вольны вецер ці таемная ноч ці высокая мара дзе ўжо там роўналеткам з іхнымі расповедамі пра хваробы ці з нараканнямі на малыя пенсіі. Сляпянская вуліца роднага Мска маім успамінам заўсёды жыла. Згарэўшы вайною, ні добра, ні кепска, яна б углядацца цяпер не змагла. Турбот гарадскіх на ўсіх тут хапала. То харчу ў крамах зусім не было, то ноччу кагось ГПУ забірала. Пасля вайны вера хамянюк атрымала вышэйшую юрыдычную адукацыю працавала на розных пасадах і памочнікам прокурора і юрыдычным кансультантам і нотарыусам у вільню разам з сям'ёю пераехала ў 1964 годзе кола ейных віленскіх знаёмцаў сярод якіх вядомыя беларусы гэтае кола досыць шырокая але яна трымаецца асобна не тое каб цурала саверэнчуку. Проста гэтак выйшла, што яна як бы крыху іншая не віленская не вільня горад ейнай любові іншы горад менск самого коласа я не бачыла і не размаўляла з ім але я вельмі любіла яго творы калі я была ў пятым клясе, навучыцелька па беларускай мове. Мы тады праходзілі паэму Якуба коласа Смон музыка. Яна нам задала такое хатняе заданне, сказала дзеці, напішыце другі канец Смон музыкі і ўсе напісалі хто як змаглі а я напісала вершам на двух старонках а потым здаецца яе муж працаваў у саюзе беларускага пісьменніка ці хтосьці другі але гэты мой твор папаў да якуба коласа ён яго прачытаў Якуб колас напісаў выдатна, каб заўсёды пісала на карысць беларускаму народу. І я пісала вершы на беларускай мове. Як пачалася вайна, это ўсё згарэла. Але потым я напісала яшчэ одну рэч, якая завецца сон дзядзькі Антося. Дядзьку Антося з паэмы новая зямля я перанесла да нашых дзён у вільню. А чаго ваш дзядзька Антос прыязджаў у вільню? у зямельны банк, каб суду атрымаць. У маім варыянце таксама яму далі гэтую суду. Дадзена вам па жыцці перарабляць бясконца коласа. Яму далі гэтую суду, але у канцы ж напісана, гэта ж сон дзядзькі Антося. Сон дзядзькі Антося я напісала да стагоддзя са дня нараджэння куба коласа, але ніхто нідзе ніколі гэтую рэч не надрукаваў я прыйшла ў саюз беларускага пісьменніка і прачытала там не памятаю зараз каму і мне тады і сказалі і гэта ўсё што дзядзь кантось убачыў у вільні пры сацыялізме з самым коласам вы не бачыліся не бачылася а запавет выконваю ён для мяне самы лепшы беларускі пісьменнік а школа моя 21 менская беларуская школа і зараз стаіць яе не разбамбілі я ў ёй бывала хадзіла па ўсіх паверхах усе разам і польскія габрэйскія рускія у беларускай школе усе хто жылі непадалёку ад гэтай школы усе туды збіраліся і там усе разам вучыліся і ўсе размаўлялі на беларускай мове а дырэктар гэтай школы рыва абрамаўна была габрэйка, а размаўляла з намі па-беларуску. І яе мужик выкладаў фізіку. Ён таксама выкладаў на беларускай мове. Свае вершы вера хамянюк падпісвае дадаючы псеўдоным сляпянская, паводле назвы таеменскай вуліцы, дзе яны жылі да вайны. У гэтых вершах ціхая рычка, драўляны дамок, сад, засеяная ніва. Ці не дзіўны вобразны антураж для гараджанкі, болей затое мянчанкі. Вядома, можна растлумачыць гэта уплывам улюбёнага коласа, але ўсё роўна дзіўна. Дэну всялякае здзіўленне ёсць успаміны. І дамок, і сад, і ніва гэта менск. Thank you. я менск памятаю драўляным горадам калі на тым месцы дзе зараз оперны тэатр быў рынок памятаю як дзяўчынкай са сваёй матуляй хадзіла на гэты рынок з вазамі туды прыязджалі з вёсак людзі і там таргавалі такі быў горад менск На нашай вуліцы сляпянскай былі драўляныя дамочки, драўляныя ходнічкі, калодцы стаялі, а за дамамі быў такі вялькі сад, агароды былі. За нашым заборам, за нашай каліткай стаяла такая вялькая лаўка. І на гэтай лаўцы збіраліся людзі вечарамі, збіраліся ўсе дзеці, жанчыны, мужчыны, сабіраліся на гэтую лаўку і сядзелі гутарылі і песні пелі і глядзелі, як прахожыя ідуць розныя былі людзі за нами жыў часавы мастер мой бацька шофером працаваў мама нідзе не працавала у нашай сям'і было трое дзяцей яшчэ ў адной хаце у адной сям'і у габрэяў было сем дачок бацька працаваў печніком трымалі карову у сараі у сваім людзі ў сараях і свіней трымалі адна соседка казу трымала За гэтымі кватэрамі быў сад і ў гэтым садзе кожная кватэра мела агарод гарады две тры вас так жылі было вельмі добра і вельмі весела зараз гэтай вуліцы з усімі няма і нават вельмі сабе трудно уявіць што яна і была там увесь гэты раён выгарыўшы застроен многопавярховымі дамамі гэта вуліца была доўгая яна адыходзіла з правага боку і ішла далей такой невялікай вулачкай вузкай паралельна савецкай вуліцы якая цягнулася да самай камароўкі у саду раслі дрэвы руж яблык і сліў іх ніколі ніхто не не абрываў а восенню калі яны ўжо сазравалі усе саседзі збіраліся ў гэты сад абтрасалі гэтыя дрэвы і і тады дзялілі іх паміж сабою бралі вясы і дзялілі адвешвалі кожнай кватэры ўсё разам дзялілі Менск які ведаю я не стаўся горадам маёй любові як той казаў і колер іншы і памер не мой але гэтакі з садам і з драўлянымі дамамі і са студнію праз дарогу Менск з успамінаў веры хамянюк сляпянскай палюбіць я змагла б я зусім вясковая зусім вясковы менск козырава і курасоўшчына лошыца і малінаўка мядзвежана і пагулянка пярэспа і серабранка чыжоўка і шэпечы не відаць канца гэтаму спісу а грушаўка хіба ж не вёска пасярод якой разлёгся аграмадністы комплекс нквд а пасля менскага аператыўнага палка савецкіх унутраных войскаў тады калі давялося там служыць памятаю галоўным прадметам гонару тамтэйшых абітальнікаў былі расповеды пра тое як менскі аператыўны полк аднойчы ў тысяча девятьсот шестьдесят восьмым проста сярод ночы ўзняўся з ложкаў і выляцеў у прагу уся аперацыя ад пад'ёму да вылету заняла літаральна пятнаццаць хвілін Тады начныя трывогі з выездам былі улюбёным заняткам палкавых камандзіраў. І ўсё гэта моцна кантраставала з навакольным паўсонным рытмам жыцця грушаўкі, вёскі вёскаю, што хавалася паміж страхавітым гмахам колішняга НКВД і баракамі менскае тытунёвыя фабрыкі. А шабаны таксама ўвайшлі ў бардаўскую песню на гэты раз у песню з метра бартосіка як сымбаль менскай ускраіны і глухамані мы вучыліся з табой у розных школах не суседнічалі нашыя дамы з тваіх вокнаў адкрываўся верхні горад с а моими закрывались шабаны. Только нам в мозги одну науку несли, Як мацней велику родину любить. И что для подвига у яе имя есть место, На вот в наши счастливые часы ну вось нагадаў пра сябе яшчэ адзін аўтар нашай праграмы прычым знаходзіцца ён цяпер не абыдзе а у карзюках плаўна свіслач рэчка ўдаль плыве бяжыць над крутым абрывам панскі дом стаіць зелянеюць вольхі па краях ракі пысяцца над імі сумна корзюки. Виден город сдаля, город Менск стары, пнутся важно к небу комины муры. Гулка долятая, дикий свист машин, ды припевки жабов, зречки и лахчин. Гэта між іншым Янка купала 1911 год. Што ён рабіў у тых карзюках цяжка сказаць. Даведнікі пішуць адпачываў. Працягвае зміцер бартосік. Чым прыцягнула ўвагу янкі купалы вёска каразюкі, зараз можна маляваць толькі ў сваім уяўленні. Бо той свіслачы, на беразе якой стаяла некалі вёска ўжо няма, а ёсць чыжоўскае вадасховішча і панскага дому, а меў на ўвазе паэт думаю лошадскую сядзібу, ужо не відаць з-за дахаў вуліцы чыжэўскіх, колішняга і гуменскага тракту. І менск ужо паўсюль і вакол, дыміць кальцавая аўтатраса, шуміць чыжоўка, далягляд закрыты кварталамі серабранкі, а карзюкоўская старажылка Ганна Алексеевна, да якой я завітаў, да гэтыя пары не можа назваць сябе гараджанкай. Я ў дзярэўні радзілася і ў дзярэўні работала і расслаюся. Ну безусловна, мы ж блізка горада жывём, дык так мы ж уже не такія адсталыя людзі. Мы ж видим, як как говорится, вядуць сябе людзі. Ну, да правода у нас няма, конечно, это ж надо сейчас большие деньги, чтобы ваду провести нашу колодят на дворы. Телефон, конечно, есть. И никаких больше удобств у нас нету. Живем как прадеды и деды. Только город слишком много требует от нас. И они хотят, что мы оформляли землю, и они нам отводят 15 соток. Мы вас трогать, говорить, не будем. Будете пользоваться. Ну хто ж нам дасць за даром пользоваться зямлёй? Земля ж государственная, за ей же надо платить. Так атрымліваецца, што лепш бы горад сюды і не шоў. Конечно, конечно, вы знаете, когда мы жили в сельсовете, нас от корней наших усе дедов и прадедов нас знали и нас уважали. А город, думаю, что мы ничего не заслужили. Thank you. Рэчка, луг, гасцінец, горад, карзюкі разрываюць думкі на ўсе бакі. Сам сабой не знаеш, што рабіць, як жыць, ці ляцець у горад ці ў карзюках сніць. Ці пайсці гасцінцам долі ў свет шукаць, ці рацэ русалкам галаву аддаць. Божа, які жах! Гэта першае, што падумалася, як толькі я збочыў з праспекту дзяржынскага ў вёску дружба, былую рылаўшчыну. Ці то новая назва паўплывала на яе лёс, але хочацца развярнуцца і пакінуць ад граха далей гэтыя крывыя хаты, з выгляду якіх адразу і не разбярэш, а ці жывуць у іх людзі. Запыленыя шыбы, счарнелыя ад часу дахі, закінутая ферма з расхрыстанай брамай не рэжа тут вока. Пасярэдзіне вёскі панылая вуліца крута спускаецца да вазярца, на якім гуляюцца дзеці. Рылавец ці дружбавец гадоў сарака шпацыруе з маленькім сынам. Былі луга да, здесь вот такія логі былі. І рачушка цікла лошадца упадала. Потом, когда начались строіць юго-запад, тогда черную землю по пойме этой реки брали на озеленение. Когда-то мы еще обращались там, ну что у нас будет в перспективе. Сказали, что будет система ложецких водохранилищ. Угу. Сыпают мусор, тут, там, там, город кругом окружили нас город. А Міняється все. Ці шмат ну, змянілася в ну, тих часів? От на той горки там були кургани, там були жнітки стояли во время війни, а потім заросло кустарником <laughs> і гриби там збирали. І... Курганы были. Потом, когда уже появилась уже мощная техника после войны, взравняли. Ближайшие ваши соседи это Петрушина. Петровша, дворыша, тут много деревень. Курасовшина была, и по молодости мы тут был стадион у нас, и мы вот с этими окружными деревнями в футбол гуляли. Ну, а теперь одни ямы. гаспадар накіраваў мяне да дзеда рыгора, які трымае пчол. Дзед рыгор выглядае моцна. Аднаногі, каржакаваты, гучны, спрытны, нягледзячы на калецтва, стары больш паходзіў на колішняга пірата, чым на забітага калгасніка. Скажите, а кто-нибудь называет Шевеску Рыловщина? Есть. Я ее и родился в этой Рыловщине. Она называлась Рыловшина, Правильно. Ее в 61 году переименовали на дружбу. А на во что переименовали? Ну, я не знаю, как бы на во что, как бы его смеялись. Рыло, Рыло, Рыло. Это, наверное, пан был Рыловский такой, по моему такому мнению. Может быть, я пана уже не помню. Стариков чул, что вроде бы панту Триловский такие были, да, Малиновский, вот Малинуку, Петровский, Петровщина, по имени панов давали название. Сгадка про день сегодняшний перетворила деда у полымяного промоуцу и выкрывальника режиму. Лукашенко вроде бы сразу взялся, а теперь он делает то, что делал Сталин. Не боюсь это слова. За счет колхозника выезжал на шею Сталин. Вы знаете, что с нами вытворял? Налоги платили за кустик, за курицу, за яйцо курка снесла, надо было отдать, сам не ешьте. Молоко корову подаю, надо было дать у государства. Мясо свиней держишь, так надо и мясо отдать, надо и шкуру отдать, и свиней содрать. Так вот теперь Лукашенко, а что колхоз ничего не имеет? Как вы понадели, как теперь гуманитарная помощь приходит. Чему я и не отдаюсь, у колхоз не вяжусь, и не отдаюсь детям колхозным, там людям на колхозник уже не может себе сапоги купить. Начали люди добрые, носите. Нет, их так спекулянты ну, продают на базар. Пасля рылаўшчыны дружбы вёска мехалова ўражвае памерамі і багаццем. Цагляныя дамы ў два паверхі, спадарожнікавыя антэны, Углыб вёска бяднее, але не даже братства. Нават разваленая ферма каля азерца не выклікае жалю, хутчэй абуджае шляхетны сум, маўляў, няма таго, што раньш было. Гаспадар коня параіў мне зайсці да міхаловскага старажыла деда Сашы. Камяніца деда Сашы стаіць у прыгожым тупіку. На далеглядзе будуецца мікрараён сухарова. Тут стоял помещицкий дом вот рядом. Тут была река у нас. Я купаться ходил. У помещиков, я вам скажу, очень было культурно. Были присады, клен. Они ходили прогуливаться туда. Любой дождь идет, а кленовые листья, они большие. Под этими присадами было всегда сухо. И мы туда бегали. И вот я вам скажу откровенно потом, вот когда листопад идет, мама заставляла собирать кленовые листья. И хлеб она пекла. Деревянная лопата, тесто, кленовые листья и упеть шух и туда. И мы всегда собирали кленовые листья. И она хлеб пекла, булки пекла. И мы брали эту скоринку, набирали чеснок, натирали. Никогда ни зубы не болели выруливаючи з вёски Михалова на забудаваную бетонными близнятами в улицу Рафиева, я шкадавал об одним. Гэтые люди заберуць с собою у невороть свои успамины, покинувши безликому и безлитосному городу пераварывать у своим черве тое нешматликое, что засталося у его от природы. Музыка вяскоўцы не пішуць кніг інакш гэта ўжо не вяскоўцы бо творца ў вёсцы народ а не паэт ці пісьменнік і гісторыі вёска паўтаруся не мае яна мае традыцыю якая і сыходзіць з пакваля ў невараць што ж будзе далей ці так і застанецца менск скопішчам вёсак з адпаведным характарам наўрад ці бо вёска не ведае часу і развіцця яна нібы застыла ў вечным бясшчасці дзе гадзіны адлічваюцца выганам жывёлы дні адлегласцю паміж царкоўнымі святамі а гады нараджэннем і смерцю сваякоў ды суседзяў горад усё ж мусіць развівацца асабліва сёння калі грамадства у якім мы жывем называюць інфармацыйным. На мінулым тыдні менскія ўлады разглядалі генеральны план развіцця сталіцы да 2030 году. У тым пляне сказана, што ўжо ў блізкай будучыні Менск набудзе рысы сучаснага еўрапейскага мегаполісу з дастаткова высокімі стандартамі жыцця. Пра тое, што найперш ён мусіць набыць рысы гораду і перамагчы свой вяскова-аб'ектны стан, не сказана нічога. Чыноўнікі глядзяць павярхоўна, абы гмахі былі як у Еўропе і дбаюць пра стандарты спажывецкага натоўпу. Як сказаў адзін з аўтараў генеральнага пляну, у сваіх распрацоўках яны арыентаваліся на суседнія варшаву, Будапешт і прагу. Цтую, найбольш блізкія нам па цэлым шэрагу параметраў. І менавіта з гэтымі гарадамі нам у бліжэйшыя гады трэба будзе канкураваць за прыцягненне інвестыцыяў. Трэба думаць, што горад мусіць такі перамагаць свой сённяшні вясковы пачатак і тады бясшчасце адступіцца да традыцыі дадасца гісторыя а месца аднаго персанажа зоймуць многія дзяржаўныя мужы акадэмікі паэты і калі тое пачне адбывацца ў сталіцы яно зрушыць з месца і ў іншых гарадах а там і па ўсёй краіне. thank you